jauna tēma vai turpinās tā pati sinodalitātes tēma, bet kādi citi aspekti jau šodien? Jā, jo turpināsim tad apskatīt mūsu uh, bīskapu konferences uh, nu, tādu slēdzienu, ko mēs aizsūtījām uz uh, kontinentālo sinodas sekretariātu mm, par to, kādi bija rezultāti šim sinodālajam ceļam mm, Latvijā. Uh, Tas bija pirms sinodes, un mēs pagājušais noslēdzām ar tēmu par jauniešiem. Nu, pie tās, es domāju, mēs vēl mazliet atgriezīsimies pēc brīža, bet, mm, bet nākošais punkts bija par attiecībām ar citu kristīgo tradīciju un pārliecību pārstāvjiem. Nu, Latvijā mums šai ziņā ir labas pamatā ir ļoti labas tās attiecības. Pāvests Francisks, tad, kad viņš bija Latvijā 2018. gadā, tātad Latvijas simtgades gadā, Tad viņš teica, ka viņš bija pārsteigts, cik mums nu, tādas draudzīgas tās attiecības, un tad, kad man pēc burtiski dažām dienām pēc viņa vizītes bija Kristiešu vienotības veicināšanas padomes, kas tagad ir kļuvusi par dikastēriju, respektīvi paaugstināta rangā, bet toreiz tā vēl bija padome, mums reizi divos gados ir klātienes plenārsesija, kura parasti uh, noslēdzas arī ar audienci pie pāvesta, un tad pāvests tur tās audiences laikā laikam kādu pusi no savas uzrunas veltīja tieši vizītei Latvijā. Un viņš, jā, un viņš, tas nebija no lapas, tas bija tā ad hoc, e, tātad spontāni, un viņš teica, ka Eh, nu, mēs esam tāds labs paraugs, labs paraugs citiem. Eh, līdz ar to tas bija tāds ļoti augsts novērtējums. Nu, un eh, kā, mm, teiksim, kaut kādā ziņā iesākumi tam ir meklējami padomju laikā tāds lūzums notika šai ziņā. Tas ir interesanti, kā mēs teikt, ka nav ļaunuma bez labuma, jeb ka Dievs raksta taisni pa līkām līnijām. Nu, vajāšana satuvina cilvēkus. <laughs> Jā, jo, jo cietumos un gulagā sēdēja jau kopā dažādu konfesiju, gan garīdznieki, gan ticīgie, un, protams, ka tas viņus tāds satuvināja. E, un, starp citu, uh, Eh, pie mums šeit, Radio Marija ēkā, e kas ir gimnāzijas, mūsu Rīgas katoļu gimnāzijas vēsturiskā ēka, mums ir viena telpa, tā saucamais Sloskāna muzejs, kurā ir, es teiktu, tāds bezprecedenta eksponāts, kuru es nekur citur neesmu redzējis, jo tur ir eh, četras tādas uh, nu, grib, var teikt, tāfeles vai, vai e, faktiski visa siena bija agrāk noklāta ar tiem, ar tiem tekstiem, jo tur ir četri saraksti. Tur ir četru konfesiju nonāvētie, ieslodzītie un ieslodzītie vajātie garīdznieki, četras konfesijas katoļi, pareisticīgie luterāņi un baptisti. E, nu, tātad viņi tur tajos gulagos cieta kopā. Nu jā, tas bija viens aspekts, bet otrs aspekts bija vēl tāds ļoti interesants, ka padomju vara aicināja konfesiju bīskapus uz ekumēniskajiem dievkalpojumiem. Tad, kad bija kaut kādi valsts svētki, uh, tad patiesībā viņiem nebija izvēles. Viņi, viņiem bija jānāk kopā uz tiem dievkalpojumiem, jo pretējā gadījumā viņi varēja zaudēt tiesības kalpot. Tur disciplīna bija stingra. Un šai ziņā tā padomju vara, kura no vienas puses uh, ļoti cīnījās pret reliģiju, <laughs> bet vienlaicīgi apvie, apvienoja, apvienoja dažādās konfesijas, kuras tā skatījās caur pieredzi <laughs> agrāk viens uz otru. Bet tā es atceros arī bija ļoti uh, dzirdēju, ka bija ļoti draudzīgas attiecības, piemēram, kardinālam Vaivodam, gan ar eh, luterāņu arhibīskapu, gan arī ar pareizcīgo metropolītu. Un es atceros jaunības gados, kad es strādāju par inženieri un 80. gados kaut kur gāju uz katedrāli un dažreiz arī biju tur tais dievkalpojumos, kad bija redzēju, nu, četru konfesiju bīskapi un viņi tur draudzīgi sēdēja blakus un, kā saka, lūdza dievu. Tā ka eh, šai ziņā ir, ir tāda, mm, eh, kā saka, pozitīvi augļi, Nu, un faktiski šī tāda tuvināšanās viņa ir turpinājusies. Tad, kad Latvija atguva neatkarību, tad, piemēram, mums ir, mums ir jau cik laikam kaut kādi 18 gadi, kā, kā mums ir ekumeniskais krustaceļš Rīgā, kurā Jā. visas konfesijas tiek aicinātas, nu gan ne visas piedalās, bet, nu, bet, nu diezgan, tad E, tad mums, piemēram, bija Jēzus maršs, ekumēnisks, to mūsu brāļi protestanti no prieka vēsts bija tie galvenie organizētāji. E, tad, e, tad, protams, mums turpinās ekumēniskie dievkalpojumi gan, gan 18. novembrī, gan 4. maijā, un mums bija tāda laba tradīcija, ka 18. ir Rīgas domā, Un 4. maijs vismaz līdz e, katedrāles lielajiem, mūsu svētā Jekaba katedrāles lielajiem remontiem bija parasti, e, parasti svētā Jekaba katedrālē. Un es ceru, ka šī tradīcija tagad atjaunosies, jo stalažas mums beidzot jau ir vismaz e, pirmajā stāvā vairs nav. Un katedrāle lejā vismaz ir saposta. Uh, Un interesanti, ka tas ekumēniskais krustaceļš, viņš arī ir aizsācies citās, citos Latvijas novados, citās pilsētās. Ne visās, bet nu, tāds ir, un, protams, tas arī satuvina kristiešus. Tad pēc tam vēl ekumēniska iniciatīva, kas ir ļoti pozitīva, nu, tā ir nākusi no Amerikas, tās ir lūkšanu brokastis, kuras uh, aizsākās saka, Latvijas mērogā, Rīgā šeit, un šeit ir piedalījušies arī prezidenti dažreiz mūsu, mm. Eh, Un eh, tagad tas ir izplatījies arī pa novadiem. Es pats esmu vairākas reizes braucis, piemēram, uz Kuldīgu, man liekas, divreiz biju. Eh, tad bija Vidzemes, eh, ar vārdu sakot, ir dažādās vietās tās lūkšanu brokastis notiek, un tās ir ekumēniskas. Tas nozīmē, ka tur sanāk... Jā dažādu konfesiju gan garīdznieki, kuri nu, lūdzas, kuri uzrunā cilvēkus, tāpat arī dažādu konfesiju kristieši. Un e, tas arī ir pozitīvi, tā ka šo sarakstu varētu turpināt. Varbūt vēl tikai vienu minēšu ļoti interesantu iniciatīvu. E, tas ir Madonā, e, tad, kad priesteris Rihards Rasnacis tur bija prāvests, tad pašā pilsētas centrā e, tika atrasta iespēja izdalīt vienu nelielu mājiņu, e, mm. un tur tika izveidota lūkšanu kapela, jeb, nu, kā mēs katoļi sakām, adorācijas kapela, jo tur tika uzstādīts vissvētākais sakraments, bet mēs ar priesteri Rihardu vienojāmies, ka, nu, tā kā Nu, tā kā vide tur nav katoliska īsti, tur ir dažādas konfesijas, tad mēs arī ielikām nu, krucifiks priekš brāļiem luterāņiem, ikona priekš brāļiem pareisticīgajiem, eh, un eh, tur nāk, jā, tur nāk, cik es saprotu, arī mūsu brāļi baptisti lūgties, vienkārši tā ir kapela, kurā lūdzas dažādu konfesiju kristieši nāk kopā, un tā tas tur ir aizsācies un nu, nelielā Latvijas pilsētiņā, nu redz, 24 stundas dienā tomēr cilvēki nāk un lūdzas un iekā, kopā. Jā. Nu, tas ir, tā ir brīnišķīga iniciatīva. Jā, jā. Vispār būtu skaisti arī citās vietās kaut kas tāds aizsāktos, jo Rīgā gan mums ir adorācijas kapela blakus, nu, pretī Svētā Jēkaba katedrālei, nu, cik man zināms, ka šad tad tur citu konfesiju brāļi un māsas arī ienāk palūkties. Es arī esmu dzirdējis no pašiem brāļiem un māsām. <laughs> Jā. Izmanto šo iespēju Tā, ka, arī. Un tad, piemēram, arī e, Radio Marija Latvija ir labs, labs ekumeniskais projekts. Mēs cenšamies, jā, tiešām, lai visus iekļaut. Ar tavējo priekšgājēju es tā sevišķi Covid laikā teicu, aicini, aicini citas konfesijas arī translēt dievkalpojumus, jo nu, viņiem nebija tādu iespēju. Jā. Jā. Un līdz šodienai es tā saprotu, ir Vēl joprojām, ir, eh, joprojām jā. luterāņu un baptistu jā. dievkalpojumi jā. ir, vai ne? Mm -hmm. Un pie tam mums arī ir, teiksim, uh, zinu noteikti, ka vismaz viens luterānis, kurš vada, vada mūsu raidījumus, ir, ir, ir. un iespējams, ka ir arī vairāki kādi. Ir, ir, ir, ir. un mums arī ir uh, mažis eh, baptistu mācītājs, kurš eh, viņu, pārdomas pat taisa. Un... Katru dienu viņu dzirdu par radio nu, Marija gandrīz, jā, viņš jau kļuvis par štata gandrīz vai... Nu, apmēram. Mums <laughs> prediķotā. Viņam ir ļoti īsas tādas pārdomas, bet tādu Jā. impulsiņu dienai viņš tad sirdī iedod. Nu, vienkārši ar to mēs redzam, ka cik ļoti mēs varam bagātināties savstarpēji. Un šeit man patiešām ir sirdī nu, tā kā pateikt, ka uh, Dargie brāļi, pirmkārt, un māsas katoļi, bet arī visi pārējie, ka e, meklēsim kopīgo, novērtēsim to labo, kas ir otrā, un e, mācīsimies, iedvesmosimies viens no mhm. otra un nekritizēsim publiski viens otru. Nu, kā mēs teikt, izmantosim iespēju paklusēt, tad, kad redzam kaut ko nesaprotamu otrā konfesijā, tad, kad redzam kaut ko, kas mums liekas varbūt pat nepareizi. Bet atstāsim to uz viņu sirdsapziņas, un ja jau ļoti mums gribās viņus koriģēt – tad iesim pie viņiem un runāsim zem četrām acīm, tā kā tas evaņģēlijā ir rakstīts. Bet nevis laidīsim ēterā, rakstīsim soc tīklos un kritizēsim vai YouTube pa labi un pa kreisi. Tas nav kristīgi, tas ir, tas ir pret, pret tuvāk mīlestību, vai ne? Jo evaņģēlijs māca, ka iet tādu es teiktu, konfidenciālu ceļu. Un, un nu jā, tā ka tas ir, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, nu, šis, šis Vienotība moments. ir tāda žēlastība bez maz vai ko, par ko pats Jēzus lūdzās. Jā, un aicina mūs. Jā, darīt, un, ne? jo Jēzus teica, ka pēc tā, ka būs mīlestība jūsu starpā, pazīs, ka jūs esat mani mācekļi. Un tagad, ja dažādu konfesiju kristieši – sāk kašķēties savā starpā publiski, sāk noliet dubļiem un kritizēt, un tad eh, tie, kas ir nedraugi, apkārt, viņi berzē rokas un priecājas, jo viņi saka, nu jā, nu viņi tur sludina mīlestību, bet, mhm. bet paši netiek galā savā starpā. Tātad ir, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs patiešām to mīlestību tā kā ne tikai runājam par mīlestību, bet arī parādam reālajā attieksmē pret citādajiem, vai ne, mm. pret citādi e, ticošajiem, jo uh, E, jo tā patiesībā ir bagātība, tā, tā dažādība, vai ne? To novērtēt. Jā. Bet uh, ejam mazā muzikālā pauzītē. Labi. Uh, e, Radījumā arī klausītāji atgādināšu telefonu numurus, ja vēlaties iesaistīties ar saviem jautājumiem vai varbūt tās ar saviem kādiem piemēriem tajā, kā tad ekumenisms ir īstenojies varbūt tās e, mazos veidos, bet e, nozīmīgos priekš jums personīgi ticības ceļā veidos, tad to jūs varat darīt sūtot īziņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2, vai zvanot ētrā uz studiju. Telefona numurs 67 969 131. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ ar Rīgas arhibiskapu metropolītu Zbigņo Stankeviču. tu esi mans, kad man nevajag, kad man nevajag, ne debes, ne zemes. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus, rādam arī klausītāji šeit dienas katehēs kopā ar arhibīskapu metropolitu Zbigņevu Stankeviču un atsākot eh, šo šīs dienas, eh, dienas katehēzi, gribas nolasīt īziņu, kas ir pienākusi uh, pateicības īziņa. Paldies arhibīskapam par vienotības veicināšanu un pamudinājumu bībliski risināt konfliktus, nevis aiz muguras. Arī draudzes mēdz būt konflikt, draudzējs mēdz būt konflikti dažādos līmeņos, bet ja meklē risinājumu, to var arī atrast. Paldies, šie vārdi mani stiprināja, tā raksta um, nu, kāda klausītāja vai kāds klausītājs. Uh, nav pateicis, uh, kas tieši. Bet uh, man liekas, ļoti tiešām uh, um, vietā tāda pateicība šajā brīdī ir. nu, paldies, paldies par pozitīvu rezonansi. Jā, bet tas, kas iztrūkst šobrīd mūsu ekumeniskajā tajā sadraudzībā, tas tomēr ir ekumeniskais dialogs, teoloģiskais dialogs. Nu, kaut kādi aizmetņi mums ir bijuši, jo e, mēs jau divreiz tikāmies ar luterāņu bīskapiem pirms kaut kāda Jā. gada vai diviem. Mums bija uh, E, mums bija tikš, vienas dienas tikšanās e, Jēkabpilī. Un, e, tā bija vispār abas puses bija ļoti apmierinātas, bet mēs tur ne tik daudz, teiksim, tas teoloģiskais dialogs, bet tur bija nu, tādi pastorālie praktiskie jautājumi, kā piemēram, piemēram jauktās laulības vai, vai kristības vai bēres, teiksim, kā, kā, tur, kā tur rīkoties vai tie kapusvētki. Un pagājušā gada šķiet septembrī e, mums bija triju dienu tikšanās Mazirbē. Tur gan mēs nebijām dažādu objektīvu apstākļu dēļ pilnos sastāvos, bet, bet tās bija ļoti tādas, ļoti pozitīvi, ļoti patiešām, ka mēs, nu, pirmkārt redzam, cik daudz mums ir kopīga, mums ir kopīgas līdzīgas problēmas, uh, Uh, un uh, tad nu, arī tie izaicinājumi, un ka mēs vienkārši arī cilvēcīgi sadraudzējāmies, mēs lūdzāmies kopā, ēdām kopā, saka, runājām, diskutējām un uh, nolēmām, ka turpināsim šāda veida tikšanās, tā ka tas ir ļoti pozitīvi. Uh, Eh, jā, nu pirms tam mums ir bijušas, eh, bijušas nu teiksim, ka mēs satiekamies, nezinu, pusdienās kaut vai pie metropolīta Aleksandra mums ir bijis, bet tas ļoti sen, jā, ļoti sen, vai, vai arī esmu kādreiz aicinājis arī pārējo konfesiju vadītājus uz kopīgu maltīti, tā ka, tā ka faktiski mums vajadzētu attīstīt to teoloģisko dialogu, jo neatrisināti jautājumi kaut kādi, kas nav izskaidroti, jo bieži vien tie ir gluži vienkārši stereotipi, ka kāds domā, uh, ka katoļi domā šādi, bet ka patiesībā katoļi nedomā šādi un netic šādi. Nu, piemēram, man vairākas reizes ir, ir, ir e, nu, tā kā pārmetuši, saka, jūs katoļi pielūdzat Mariju. Saku, parādi man katoli, kurš pielūdz Mariju, un es būšu pirmais, kurš, kā saka, sados viņam brāzienu, jo pielūgsme pienākas vienīgi Dievam bet vissvētāko jaunavu Mariju mēs godinām līdzīgi tam, kā desmit baušļos ir rakstīts, tev būs godāt savu tēvu un māti. Un ja savu tēvu un māti mums ir jāgodā, tad vēl jau vairāk mums ir jāgodā Jēzus māti, vai ne? Nu, nu lūk, tā, tādā līmenī viņai nepienākas dievišķis gods, viņai ir cilvēks, viņai ir svētākā no cilvēkiem, un uh, Kā saka, tas ir tas pirmais iemesls, kāpēc mēs viņu godinām, bet otrais, ka viņa ir nu, pie sava dēla, un mēs zinām, Galilejas kānā viņa pasteidzināja Jēzu, viņam nebija plānots darīt brīnumu, bet, <laughs> bet viņas aizbildniecība pātrināja visu šo viņa kā saka, dievišķās, dievišķās būtības, kā saka, atklāšanās procesu un Jā, tā. bet eh, man nu, uzreiz tāds jautājums, vai tas ir patiesībā aiz tā, ka nezinu, kāda ir tā patiesā mācība, jo man tāda sajūta, varbūt tas, tas ir mana tikai sajūta, nu, kad tās ir tādas lietas, kas principā ir labi zināmas jau, ka, nu, ka to nepielūdz vai, nu, dažādas citas arī lietas, uh, bet kad tur varbūt tās nostrādā daudz vairāk kaut kādi, nezinu, aizspriedumi vai stereotipi, kas, kas, no kuriem negribas tā kā atteikties īstenībā. Domāju, un, un ka uzturēt. tas arī, jā, jo tas tik, tik dziļi iesēdies, ka, ka ir grūti no tā atteikties. Nu, protams, ir arī, eh, teiksim, vaina mūsu pusē citreiz, jo uh, jo esmu pat dzirdējis no kāda garīdznieka, kurš saka, nu, ka mēs pielūdzam Jā. jaunavu Mariju. Nu, nu, tā ir teoloģiski, kā saka, teoloģiska kļūda, vai ne? Tas ir, nu, es saprotu, ka viņš, ko viņš ar to bija domājis. Viņš ar to bija domājis godināšanu, viņš nebija domājis dievišķo, dievišķā no, nu jā, goda atdošanu. Jā. Bet, nu, jābūt rūpīgiem ar, savu, ar savām šitām te mm, formulējumiem. Nu, un, protams, vienkāršai tautai, vienkāršajiem ierindas ticīgajiem, nu, viņam šīs atšķirības nu, var, var arī tur jukt mazliet. Un tad, ja skatās uz to praktisko, kā tas no ārienes izskatās, nu tad var izskatīties tā, it kā patiešām tur, kā saka, e, pielūdz, bet nevis godina. Nu, lūk, tā kā šai ziņā mums arī vajag, nu, tā kā pieskatīt nu, savu lauciņu, ka mēs paši jā. dodam citreiz ieganstu, nu, tā kā pārmest mums. Protams, tas ir tikai viens, viens no aspektiem. E, es atceros, ka 80. gados, kad e, nonācu kontaktā ar tādu pagrīdes uh, kristiešu ekumēņu grupu, kurā biju desmit gadus, un eh, faktiski tā grupa izveidoja manas kristīgās identitātes pamatus, nu, pieaugušā cilvēka uh mhm. -huh, mhm. identitātes uh -huh. pamatus, jo mm, kā bērnam man tie pamati bija ielikti, bet nu, tie bija, tā bija bērnišķīgā ticība, vai ne? Uh, Un e, tur mēs nācām kopā vienreiz nedēļā dažādu konfesiju kristieši, pa mājām pulcējāmies, mēs lūdzāmies ekumenisko rūžu kroni, mēs lasījām svētos rakstus, vai arī tas, ko sauca prizif, jeb aicinājums, tā bija tā pamat pēc svētajiem rakstiem, tā bija nākošā, kā saka, literatūra, nākošā grāmata, tas bija e, gan Aleksandra Rīgas, jeb Sandra Rīgas, teiksim, raksti un viņa domu biedru raksti, jo viņi bija, viņš ar saviem domu biedriem bija izveidojis šo, nu, šo kustību, šo grupu. Un tad mēs to studējām, un eh, tad, kad es jau vēlāk studēju teoloģiju, nu, gan Ļublinas katoļu universitātē, mhm. gan arī Romā, Un patiesībā jau tais 80. gados, pirms es iestājos seminārā, es jau biju izstudējis Vatikāna otrā koncila materiālus, un es teiktu, ka tur ir tas Vatikāna koncila gars iemiesots tajā padomju realitātē, vai ne? Kā ticību nodot tālāk mūsdienu cilvēkam – tā kā iesakņojoties svētajos rakstos un baznīcas tradīcijā, gan senajā tradīcijā, gan arī tajā 20. Mhm. gadsimta tradīcijā, kas ir, nu, vainagojās ar koncilu. Es teiktu, ka tā kā tas izveidoja to manu kristīgo identitāti, mēs tur bijām kopā katoļi ar pareizcīgajiem luterāņiem, baptistiem, un mums tur bija karstas debates, jo mums tieši uzdeva šos jautājumus katoļiem, teiksim, uzdeva jautājumus, kas jums tur kā, kā mēs saprotam, Un tad, protams, mums bija arī citi, kas, piemēram, nenāca uz mūsu grupu, bet katram tur bija kādi draugi. Un es atceros, vienreiz aizbraucu pie viena pazīstama brāļa Luterāņa, kur bija bija tāds radikāls diezgan, un tad mēs veselu vakaru diskutējām par pāvestu un pāvesta primātu. Es vēl nebiju nekādu teoloģiju studējis, bet biju liels, kā saka, apoloģēts, un, un viņam tur bija savs viedoklis, man savs. Mēs visu vakaru nodiskutējām, un es skatos nekāda rezultāta, kāds palika pie sava. Uh, bet beigās mēs tomēr, es jau neatceros, kas bija tas iniciators, mēs eh, vienojāmies, ka palūksimies. Un mēs palūdzāmies. Nu, saviem vārdiem kāds palūdzāmies, un tas izraisīja lūzumu viņa attieksmē pret mani. Jo uh, pirms tam nu, viņš tā kā skatījās uz mani kā uz tādu, nu, kurš maldās, kur, kuram tur kaut kādas nepareizības ir un kuru vajag atgriezt uz pareizā ceļa. Bet, kad mēs palūdzāmies kopā, viņš atzina mani par brāli Kristu. Viņš ieraudzīja, ka arī man ir ticība, ka es arī meklēju Dievu, Un tas radikāli mainīja mūsu attiecības. Tā ir interesanti. Viens, viens maziņš tikai Tātad diskusijas, eh, teoloģiska doma apmaiņa, bet arī lūkšana lieta bet noder, arī kopīga lūkšana. Un es domāju, tāpēc mums tik svētīga bija tā tikšanās eh, pirms dažiem mēnešiem ah, septembrī ar luterāņu bīskapiem, ka mēs lūdzāmies kopā. Mēs arī lūdzāmies kopā. Uh, būtiska lieta. Mums ir telefons zvans. Jā. Lūdzu. Lai to slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžas. Tā, es tūlīt. Tā, tūlīt tās ekscelences uzliks austiņas un arī dzirdēs. Jā. Tūlīt, tūlīt, tūlīt, tūlīt. Jā. Šeit, šeit, Gins, Gins no Putnieku novada. Man bija tāds gadījums, es uh, eh, kristietību, nu, nokristījos ļoti diezgan vēl savā mūžā, un tad uh, ah, 90. gadu otrajā noglēm man teica, ka ir tādas rekolekcijas Rīgā reizēm būtu vērts aizbraukt. Mēs vienreiz aizbraucām. Tur bija, cik es atceros, tāda poļu grupa, kas eh, lūdza par mums, viņi gāja. Uh, eh, grupiņi tādu viņi izklīda pa zāli, un tad lika mums uh, eh, pienācās muguras, lika mums katram uz rokas, uz, uz, uz galvas un, un lūdza. Un to vadīja viens jauns priesteris šo visu pasākumu. Un tad es aizbraucu mājās, un pēc kāda laika es interesējos par šo priesteri. Un tad man pateica, ka jā, bet viņš ir aizsūtīts uz Vatikānu, lai viņam iegūtos smadzenes, viņš pārāk daudz aizraujās ar tādu lietu kā ekumēnismu. Lai gan es pat īsti nesaprotu, kas tas tāds ekumēnisms, protams, tā arī ir. <laughs> Nu, bet uh, kāpēc tas arī zvana būtībā, jūs pieminējāt uh, Boļislavas Laskānu? Un es tomēr pieļauju, ka daudz nezinu, kas ir tā, kas vispār tā, tā, teiksim, ir salauku nometne, kas ir slons. Un pirms četriem gadiem ir uzņemta izrādās filma, ko es pats tikai pagājušajā nedēļā noskatījos astoņas sērijas, saucās Obiķeļi. Un, ja kāds grib uzzināt, kas, kas tas ir, tad tas, lai noskatās šo filmu, jo tur ļoti labi parāda, ļoti labi aktieri, kas tajā vietā notika un kāpēc notika, un tas ir vispār, nu, ja grib zināt. Jā. Un, nu, tu, tur parādījās pirmo reizi tāds man jēdziens, kā Krievijas Ziemeļu Vatikāns. Un izrādās to Krieviju sauc par solokus tieši tādā veidā. Un, un zinot to vēsturi, es arī pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti precīzs nosaukums šai vietai. Jā, paldies! Paldies, paldies. Paldies, paldies. Jā, tad es mēģināšu mazliet paskaidrot. Pirmkārt, Boļislavs Sloskāns, viņš bija bīskaps, kurš e, Baltkrievijā kaut kur 20. gados, nu, pēc revolūcijas, viņš bija kā ļoti jauns, konsekrēts par bīskapu, un, e, un viņu ļoti ātri arestēja un aizsūtīja uz Solovkiem. Solovki tie, nu, tās ir e, salas Baltajā, Baltajā jūrā, liekas, jā? Lākam, jā. Un e, Tur bija klosteris, vesels klosteru komplekss, bet padomju vara to pārvērta par koncentrācijas nometni, jo gulaks tas ir glavnaju upravļenie, kaut kā tur bija e, respektīvi galvenā ieslodzījumu vietu pārvalde, teiksim tā. Un e, tur bija miljoniem cilvēku tajos tā saucamajos gulaga ziedu laikos ieslodzīti. Tātad bīskaps izgāja cauri šim, šai koncentrācijas nometnei un tad viņu samainīja pret vienu padomju spiegu pirmskara Latvijā, un tad viņš atgriezās Latvijā, un starp citu viņš bija šeit Radio Marija ēkā, šajā viņš bija par garīgo tēvu, jo te bija garīgais seminārs tajā laikā. Jā. E, tā ka nu, tādi divi mazi paskaidrojumi par to, ko, ko, kas ir sloskāns un kas ir, mm, kas ir, kas ir gulaks. Mums ir vēl viens vans. Lūdzu. Jā, tūlīt ņemu, ņemu, ņemu, ņemu. Jā, klausos. Jā. Ja jūs attietu no radioaparāta, lai labāk var dzirdēt. Jā. Jā. Skaņu vislabāk nogriezt radioaparātam. Skaņu, jā. Radioaparātam nogriezt skaņu. <laughs> jā. jā. Labrīt, cienījumā arhitekta. Man ir tāds jautājums. Man sanāk nesaskaņas ar manu brāļu sievu, viņa ir adventis draudzē, un viņa ar, ar putām uz lūpām uh, pa, pa mūsu jaunām arī pat ierunāties nedrīkst, jo viņi saka, tās visi katoļa blēņas, un katoļa pāvists vispār ir velns, un jaunā Marija ir, ir sen jau satrūdēja zemē, viņa nekādās debesīs nav. Un to tēmātu es cenšos vispār neaizskart, vispārējais es pieņemu arī, ko viņiem tur nāca, bet kāpēc viņi tik ļoti noliec, ka jaunā Marija, e, eh, Jēzus kā savu māti ir uzņēmis debesīs, kāpēc kas viņiem tiek skaidrots tai viņu draudzē. Nu jā, acīm redzot, acīm redzot, acīm redzot, nu, teiksim, tās konfesijas dibinātāja tā, tā ir uzskatījusi un tā tas viņiem ir iemācīts un pie tā viņi turās. Es domāju, ka tur nevajag tad ielaisties strīdos, vienkārši pieņemt viņu tādu, kāda viņa ir – un nediskutēt par šiem jautājumiem, jo tad, kad ir atvērtība uz dialogu, gatavība klausīties un sekot līdzi argumentam, nu tad ir vērts, bet ja, e, bet ja, bet ja tur nav atvērtības, tad vienkārši pieņemt viņu tādu, kāda viņa ir, nu tā kā Dievs viņu pieņem, vai ne, jo Dievs mīl katru tādu, kāds viņš ir, viņš maigi klauvē pie katras sirds durvīm un mēģina viņu tā kā uh, pavilkt uz augšu, bet ja cilvēks ir aizvērts, viņš viņu atstāja mierā un viss. Un es domāju, tikai, tikai, tādu, tikai ar mīlestību, tikai ar mīlestību. Pirms muzikālās pauzes gribas vēl nolasīt uh, divas šiet īziņas. Viena saka slavēts Jēzus Kristus, pateicība Dievam par Radio Mariju, kurš kļuvis par mīlestības saikni kristiešu vidū. Mācāmies mīlēt Jēzu, Jēzu žēlastībā, gund, kuntra. Tāds interesants vārds. Un vēl viena īsiņa saka, paldies arhibīskampam par vērtīgo katehēzi. E, gribu liecināt par brīnišķīgu ekumenisko pieredzi kopienas Čemenov misijā Kānās, kas ir izaugsmes vieta laulātajiem pāriem, pulcē un apvieno dažādu konfesiju kristiešu. Šeit esmu piedzīvojis patiesu vienotību, svētā gara klātbūtni, gan lūdzoties, gan slavējot, mēs regulāri regu, regulāri lūdzamies lūkšanas par kristiešu vienotību, un šeit es ļoti skaidri esmu apta, apjautusi, ka tas, kas mūs vieno, ir daudz lielāks par to, kas mūs šķir, un arī cik daudz vairāk mācāmies no mūsu brāļiem, luterāņiem un baptistiem. Slava Dievam par šo kalpošanu. Nu tālūk, ehm, ehm, domāju, tāda dalīšanās un tāda pateicības un iedrošinājuma vārdi ir labi dzirdēt. Nu, ļoti jauki, jā, patiešām kopiena šiem NF tā, tas ir tāds <clears throat> īpašs fenomens, jo tā ir katoļu kopiena, kura ir ekumēniska. Un eh, tātad tur ņem dalību arī citi, citu konfesiju kristieši, un Latvijā eh, iepriekšējā mm, kadencē, tātad katoļu kustību Latvijā vadīja luterāņu mācītājs. E, tālāk, piemēram, katolisko arī kustību par dzīvību Latvijā jau ilgus gadus vada māsa luterāne – vai ne? Tā, ka mums šeit Latvijā ir... <laughs> Uh, <laughs> ir sadarbojamies ļoti cieši. Mēs katoļi <laughs> uzticamies mūsu citu konfesiju brāļiem un māsām, respektīvi, ja redzam, ka viņi ir, nu, patiešām te dedzības un ticības pilni, tad, nu, kāpēc ne šajos ekumeniskajos, nu, teiksim, tajos projektos, kur, kur mēs saglabājot savu identitāti un viņi saglabājot savu identitāti, varam sadarboties kopīga mērķa kaut kāda labā, kopīgu vērtību aizstāvībai, tad brīnišķīgi. Vēl viens telefons zvans. Nē, tomēr nebūs. Jā, skatos, ka ne. Tad pēc muzikālas pauzītes atgriežamies un noslēdzam šī rīta dienas katehēzi. Mūsu pats gribu nest tos, kuri vairāk paiet nevar. Vēlos būt patvērums, kad vētras ceļās, bet reizēm sajūta, ka vēl esmu bērns. Pats nesaprotu, kā lai esmu citiem tēvs. Vai man tiešām nāksies vienam cīnīties, vai vispār cilvēks var palīdzēt cilvēkiem? Redzu ievainotais, citam brūci lāpa, redzu aklais, aklajam ceļu rāda. Daudz filozofu, maz patiesības, daudz teoriju, maz saucienu pēc palīdzības, vieglāk melot nekā atzīties. Mācīt citus, nevis no kļūdām mācīties. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgs. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē? Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē? Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un dvēsele dzīvo mierā. Vēlos pacelties pāri baznīcām, lai mans gars lido tur, kur mājas tam, lai patiesība mani apskaidro gaismas stari, manu prātu pelēko, lai jauna dziesma mani iedvesmo. Jo viss, kas bijis, mani neveido, bet gan tas, ko tagad darīt, izvēlos. Un tikai tas, kam tagad ticēt, izvēlos. Esmu brīvs, nesmu vīlies cilvēkos, bet gan standartos uz meliem būvētos. Jo mies paliek mies, tāpēc piedod man, bet es atsakos no savas cerības tai. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgs. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs, vēlos pacelties pāri baznīcām, lai mans gars lido tur, kur mājas tam. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus šeit dienas katehēs kopā ar Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču un par ekumēnismu šorīt. Jā, varbūt vēl pāris momenti. Eh, zinu, ka Eh, mūsu brāļiem protestantiem daudziem ir tā kā problēma eh, ar svētbildēm, ar ikonām, nu vai arī ar, ar, ar, ar svēto figūrām. Saka, nē, nu kā vecajā derībā ir teikts, tev nebūs nekādus attēlus veidot dievam, jā? Ja? Un, eh, bet interesanti, ka pat vecajā derībā tomēr tad, kad tikai iekārtots uh, tas e, Jeruzalemes tā svētnīca, un arī tad, kad e, mūzum tika pateikts tur iekārtot to, nu, to, to, to dieva telti, e, ka tur bija ķerubu, ķerubu figūras. Tā, ka mēs redzam, ka jau tur ir parādīts, ka nu, nav viss tik vienkārši, ka, ka kaut, kaut kādi ir izņēmumi. Un e, kas vispār mainīja būtiski šo, šo, šo, nu, šo problemātiku? Jo, nu, tā kā mēs lasām e, Svētā Jāņa evaņģēlijā, jeb evaņģēlijā, ko uzrakstīs Svētais Jānis, kas būs precīzāk, ka un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū, un mēs redzējām viņa godību, vienpiedzimušā dēla godību. Ja? E, tātad, ja līdz Kristus atnākšanai, tātad šis vārds ar lielo burtu, dievišķais vārds, viņš, nu jā, viņš bija neredzams, viņš tikai atklājās kaut kādos caur notikumiem, caur, caur pravietojumiem, caur e, kaut kādā tādā veidā, bet e, tā kā matērijā viņš nema, nemanifestējās, teiksim, tiešā veidā, bet Jēzus personā tātad viņš tapa redzams taustāms. Un līdz ar to Jēzus, nu, Jēzu mēs varam attēlot, vai nē, jo viņš, viņš ir cilvēks, vai nē. Un tagad, jā, līdz ar to gan Jēzu, gan arī, gan arī svētos, vai ne? Un tagad atkal ir tas pats, ka mēs, e, mēs pielūdzam Jēzu vai godinām svētos caur viņu attēliem vai skulptūrām – bet mēs nepielūdzam to skulptūru, mēs negodinām šo skulptūru tādā nozīmē kā to personu, jo, jo ikona, viņa ir kā loks uz neredzamo pasauli, viņa ir simbols. Un e, kaut kādā ziņā var teikt ir starpnieks, vai nē? Tas nozīmē, mēs nepielūdzam Jēzus attēlu, mēs pielūdzam Jēzu bet tas attēls mums dara klātesošu Jēzu, jo, nu, līdzīgi kā cilvēka fotografija, vai ne, mēs tur albumu šķirstām un tuva cilvēka fotografiju redzot, viņš tā kā tā fotografija tā kā padara viņu klātesošu šeit, vai ne? Nu, līdzīgi ir ar Jēzus attēliem, līdzīgi ir ar svētu attēliem, ka, ka viņš kaut kādā noslēpumainā veidā palīdz mums nodibināt saikni ar ar to personu, kuru, kuru attēlo šī, šī ikona vai, vai šī, šī skulptūra. Tā ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā. Līdz ar to šeit nav, šeit nav pretrunas starp to bausli e, dekalogā un to, to realitāti, jo e, tie desmit baušļi bija domāti tā laika cilvēkam, kurš kā saka, neatšķīra šīs <laughs> nianses, respektīvi, ja bija figūra, nu tad tā kā mēs atcerēsimies tur tas zelta teļš, kad viņu e, izgatavoja, lūk jūsu dievs, vai ne, lūk tas ir jūsu dievs, kas jūs ir izvedis no Eģiptes zemes, un tagad viņi krita uz vaiga un dancoja viņam apkārt un pielūdza to uh, to zelta teļu vai nē. Respektīvi viņi, nu, viņi nespēja, kā saka, atšķirt šīs, šīs lietas vai nē. Tās ikonas. Tās ikonas ir kā tāds, eh, nu, principā kā teksts, jo bieži vien tajā ikonā vai jebkurā svēt, svētgleznā tur ir iekļauti simbolika, kas, ja mēs padomājam, aizdomājamies par to, tā komunicē kaut ko, un arī vecajās baznīcās bieži vien eh, eh, tie sienu gleznojumi ir bijuši ar, tieši ar tādu mērķi, lai mm, līdzīgi kā grāmata, tikai nevis rakstīts teksts, bet attēlos liktu aizdomāties par to. Nu, es šeit domāju, mm, piemēram, es eh, tai pašā Itālijā, kur studējuši esat, tur ar taču ļoti daudz ir zīmējumi un visādas tādas Jā. lietas, kad tas ir kā tāds vesels teksts, teoloģiska literatūra, <laughs> principā, kas Starp komunicē. Citu ļoti precīzi, jā, tā ir ļoti, ļoti laba paralēle, jo viduslaikos, kad lielākā daļa cilvēku bija analfabēti, tad eh, tie gleznojumi un tās freskas un mozaīkas uz baznīcas sienām uh, tad to sauca par Biblija pauperumu, Jā. respektīvi Bībele nabagiem. Viņi Jā. nemācēja lasīt, bet viņi redzēja attēlus un caur tiem attēliem, tad viņi to, to Bībeles vēstījumu tā, tā uztvēra, vai ne? Tieši tā. Eh, Laiks mums ir izticējis. Šajā, šajā reizē jāsaka, laikam ar Dievu visiem eh, radioklausītājiem varbūt tā svētību varam noslēgt. Jā, varam ar lūkšanu pabeigt un ar svētību. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Debesu tēvs, mēs tev pateicamies par sadraudzību kristiešu starpā Latvijā. Tu, kungs, redzi cik lielu ceļu mēs, cik garu ceļu mēs esam nogājuši, lai, eh, lai izveidotos tādas attiecības, kādas viņas ir šobrīd, bet tu vienlaicīgi redzi, kungs, cik tāls ceļš mums vēl ir ejams priekšā. Un eh, tev ir zināmas šīs problēmas, kuras arī gan klausītāja eh, nosauca, gan arī mēs esam paši saskārušies. Mēs lūdzam, kungs, nāc ar viņu izlīguma žēlastību visu ticīgo starpā Latvijā, lai mēs mīlam viens otru patiesībā, lai mēs atsakāmies no e, tādas kaut kādas kritizēšanas bezjēdzīgas, no kaut kādas pārākuma izjūtas, nodemonstrēšanas pār otru. Mēs lūdzam nāc dziedini līdz galam mūsu savstarpējās attiecības un palīdzi arī veicināt šo uh, E, ne tikai sadraudzību, bet arī ekumēnisko dialogu, lai mēs arī labāk saprastu viens otru un, un respektētu viens otru. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika un mūžam. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radījis debesis un zemi. Un lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam. Un noslēgumā vēl viena beidzamā īziņa, pateicības, atkal pateicības īziņa, ļoti vajadzīga un svarīga katehēze ar arhībīskapa Zbigņeva star, Stankeviča starpniecības. Sirsnīgs paldies viņam, lai Dievs sveitī viņu un Latviju. Pateicība Dievam, ka viņš mums ir, gribēja nolasīt, <laughs> jo domāju, dažreiz ir labāk šādas īziņas saņemt, <laughs> pat ja nevienmēr ērti ir. Bet paldies arī jums, rādījumā arī klausītāji, kad bija